Iskaichunka hukniyoh kah capítulo. Mozoh cielo mantawan mozoh alpa pachamanta. Chaymanta mrikorhani mozoh cielo tawan mozoh alpa pachata. Ñawpah siloan kai manam kasqañachu. Lamarhuchapas manam Inapting Hinaptinmi rikorhani Yachtata, otah mozo Jerusalinta Dios uraika mohta. Allichasqam kachkasqa no sumaqllaña adornasqa noviajina. no hatun Dios jaruna Diosqa runakunawanñam yachachkan. Paykunam paikunapa Dios Diosñataqmi kanja paykunapa Diosnin. Diosmi pichanja paykunapa wijinta. Manañam ipas, Wanyuipas, lutukuypas, ñawpaq kaqkunaqa pasarunñam, nispa. Hatun tianapi tiyaqñataqmi niwarja. musuqyachini tukuy nispa. Yapatawanmi niwarja. qillqay. Kay nisqaykunaqa en hinaspa chejapmi, nispa. Payqa tagmi Ñam rurasqaña, ñuqam kani qallariypas, ipas. Yakunaya manga mana imallataqmi qusaq causa kausa yakuta. Pipas bensega, chaykunatam herenciapaq chaskinqa. Nyuham kasaq paipa Diosmin, payñataqmi kanja churi. Azufrioq Huchamang huchamanmi rinqaku, kunaja, mana iñiqkunaqa, millakuypaq kunaja, bruna kunaja. Kunaja, Taitacha mamacha duraqkunaqa, mozo llullakunaqa, manta iskay kaq wañuymi. Musuq Jerusalemmanta. ukama hanchis Janchis kunapa huknin. Chay tasunkunaqa kachkasqa qipa kunawan kastigukunawan Paimini warha Hamui. Nyuhan ñuqan haiki noviata paiga carneropa kasarasqanmi, nispa. Chuya Spiritum maton alto Urhuman en Inaspam Jerusalén chuya llaqtata hawaykachiwarqa. Chay Dios dios pa Hanach pachamantam Uraika Chay llaqtaqa mi. Dios kanchayninwanmi. Achkirininqa sumasuma sumasuma suma haspi alajarumipa achkirinin hinam. Chayqa kasqa kristal hinapunim. Llaqtapa muyuriqninqa Kasha altu Inaspa anchu pirqayuqmi. Chunka iskayniyuqmi kasqa punkunkunapas. Sapa punkupim kasha huk ángel. Sapa punkupitaqmi qillqasqa kasqa chunka iskayniyuq Israel ayyukunapas utimpas. Intipa ispimunan mi kasqa kimsa punko. Intipas iqaykunan laumampas kimsa punkutaqmi Kimsa mi norte laumampas chaynataq sur laumampas. Llaqtapa moyorignimpi pirqakunapas kasqa chunka iskaynin yuhmi. Sapa piñatagme qillqasqa kasqa carneropa chunka apostol apostolninkunapas sutin. Rimapayawagni anjilpa makinpim kachkasqa jorimanta tupuna ojos. punkun kasqa llaqtatam, punkunkunata, inaspa pirqankunata tupunanpaqmi. Chay llaqtaqa kasqa cuadradum largumpas anchumpas Kasha, ANGEL Angelmi chay tupurga, tupurqa tupuna soqosninwan. Chayqa y iskay WARANGA iskay pachaknin kilometrom. Largumpas anchumpas galtumpas galtumpas Kasha chaysayayllam. Pirhampa anchunta MI Kasha, SUKTACHUNKA pichayog metro. TUPUCHKAR Tupuchkar runapa MANG HINAYAM Muyoriqnin pirqakunaqa kasqa haspi alaqa miwan pirqasqam. Llaqtañataqmi kasqa quri purumanta cristalman rikchako. Chay llaqtapa pirqanpa simientunkunaqa kasqa tukurikchak sumasumaq mikunawan rumikunawan adornasqam. Puntakaqmi kasqa manta, iskay manta, safirumanta, kimsa agata agatamanta, tawa esmeralda esmeraldamanta, pichja unisimanta, Sohta kajñataq cornaliramanta, hanchis kajñataq crisolitomanta, usaj kajñataq berilomanta, isqun kajñataq topasiomanta, chunka crisuprasamanta, chunka hukniyoq kajñataq jacintomanta, chunka iskayniyoq kajñataq amatistamanta. Chunka iskayniyoq sapa mi cama huk perlasllamanta kama. casca jori, kasqa manta. Cristal ricchaco. Manam ima templotapas rikurjanichu chay tu Tukuy Señor Dios llam, pio chay llaqtapa templonja Manam chay necesitanchu intipa tapas, killapa Dios pa Diospa mi achkin. Carnerullataqmi kanchayninpas. kunapas chay llaqtapa achkirillanpim purinqaku, Inaptingmi kay pachapi riykunapas chayman apamunqaku sumaq kaininkuta. kunkunapas manañan punchawpiqa wichqakunqachu. chay pihariki manam tutapas kanñachu. Nasyunkunapas chaymanmi apamunqaku riqsisqa kaininkutawan alabasja kasqankuta. Chay manam yaykunqachu ima hachapas. Millakuypaq kaqkunapas, kunapas. llullakunapas. con Carneropa wiñay kawsay Libronpi sutin hakunayam.